sal jou verhoor Shiraya aanklaars kom, het die gouverneur gesê. Toe het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodes onder haar is gehou word.